Та цього він колишньому польському графові не розповів. 12 липня ми з Нансеном годували собак. Мене завжди обурювало, що він ставиться до них як до людей. Це, зрештою, образливо. Я написав і несподівано подумав образливо для собак? Хоча й собаки інколи гризуться між собою. Менсон сказав, містер Раймоне, вони розумніші за нас. Ось подивіться. Пускають суку мамку всередину, щоб сука не мерз і мав молоко для цуценят. Він просто неможливий. Коли ми вилізли з траншеї і затягли брезентом хід, я не встиг утриматися на ногах і впав навзнак. Налетів страшенної сили шквал. Добре, що ми ще в траншеї зв'язалися линвою. Інакше нам довелося б гірко. Нансен молодець. Я спершу розгубився, а він ні. Повернув мене головою до вітру, і ми так і повзли задом наперед. А шквал налітав тричі. Міг би запросто покотити нас до бар'єра і скинути з сорокаметрової висоти. 13 липня. Сенсація 13-го числа. Наші нарешті перехопили цікаву для нас радіограму. Цікаву і сумну. Біля приймача чергував Дон Фернандо. Він щось почув і не все зрозумів, а тоді погукав Джона Сміта. Радисти говорили про нас. Нашу групу вважають загиблою. Ото й усе. Я навіть розплакалася, стало шкода саму себе. 14 липня. Усі похнюпились і мовчать, мов на власному похороні. А проте, якщо говорити щиро, то я теж повірив у власну смерть. Ота радіорозмова наче виголосила судовий вирок, після чого навіть оптимісти мусять прикусити язик. Сьогодні вдруге приснився батько, старий славний мосьє Мерсьє, і новина у нього була та сама. Загинув Антуан. Я хотів йому крикнути, який Антуан? Кого ти маєш на увазі? А тепер мені ясно і так. 15 липня. Знову сняться кольорові сни. Це жахливо навіть коли спиш а ще жахливіше прокидатися, бачачи кругом себе оту нескінченну білу пітьму. Жахливо. Булатів батько мав старовинного кишенькового годинника марки Лонжин з римськими цифрами, кришкою і ланцюжком. Коли він відкривав кришку, з годинника чувся вальс. Для хлопців то було справжнє диво той батьків трофей. Він дуже дорожив тим годинником, а коли помирав, просив покласти годинника в домовину. Воля помираючого свята. Але батько не встиг сказати, де той Лонжин. Лише прошелестів неслухняними вустами він у дід з матір'ю все перекидали, але годинника не знайшли. Так і поховали небіжчика латаного і перелатаного фронтовика. І аж років через п'ятнадцять, коли й діда вже не було, мати помітила за підрамником з фотографіями збляклу квитанцію. Батько їздив на консиліум до Кременчука та не здав одремонтувати свого лонжіна, а забрати так і не забрав. Булат обходив усе місто перепитав кременчуцьких годинникарів, молодих і найстаріших, але ніхто нічого не пам'ятав. А Булати досі не мав уявлення, де той батьків лонжин, для кого грає свій вальс і кому відлічує години. 17 липня. Надвечір урагану щух. Я вирядив на двір нашого Бенедикта і випадково помітив господаря бази.